แว่นตาซูเซตซูเซตเขาลืมแว่นตาของเขาคารัวซูเซตเอติคาฮารัวซูเซตเอติเขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนคุยกับไอซูเซตเอติคุยกับไอซูเซต E ti? Nalika. Ora. Ora. Nalika kong kao siya. Ora e ti është e prishur. Ora e ti është e prishur. Nalika kwen ju bon fa hong. Ora është në murë. Ora është në mur. Nang së dërën tang. Pashaporta. Kau kong kau Ai e ka humbur pasha e në Ai e ka humbur pasha e ti. แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Onde é passaporten aí? Uh, é cá. Passaporten aí? พวกเขา ของพวกเขา Ata ato, ityre, etyre. Ata ato, i e tyre. เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Fëmijët nuk po gjejnë prindrit e tyre. Fëmijët nuk po gjejnë prindërit e tyre. Të nan, pa me kong puk ma leo. Ja ku po vinë prindërit e tyre. Ja ku po prindërit e tyre. คุณ ของคุณ y o u y o u i y o u y o u i การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Si ishte u d a t i m i juaj zoti Müller? Si ishte u d a t i m i juaj zoti Müller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Ku është gruaja juaj, zoti Myller? Ku është gruaja juaj, zoti Myller? คุณของคุณ Ju juaj Ju juaj การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธ Si ishte udhëtimi juaj, Sonja Schmidt? Si ishte udhëtimi juaj, zonja Schmidt? Sami kong kun ju ti nai ka kun Smith? Si është burri juaj, zonja Schmidt? Si është burri juaj, zonja Schmidt?